Ve bes ayıbkin e, Bavaki Pırtukji şu hatiye çapkirin. Yani به پشتوانیە وەخفا ئیسمایل بێشکچیژی خەباتێکی باش هاتیە کردن بخێراتی کێکی سەر چاور سەر سەرارە سەریدا زۆر سپاس ji bo vê bernameyanêka û tegazî me kir dergumet me zor spas maliya vebra spas xweş em dixwazin dereqê vê konferansê de û ev xebatên ku hatine kirin û beştervan ev hevalên ku akademisyenên ku beşter bûne dereqê wa deşin ki agahî bisînin baş şêbe پێشین ئەسقالا خۆ بکەم ئەس علاتی ناهیان زانگا بلگی ئەستانبۆلی ئەس خوێندەوانم بەشا تێکلی نامنەتەوی من بداوی کش بوو دڕۆسەرە بەژم داوی بوو yani bingehê zanîga bilgiyê de eka me heye kulübek me پرانیجی سەر کوردواری ئەم دەخەبستم بڕاستی ئەو جواتە چەند و ڕەمانەیە بیلکیە بناوێ یعنی من ماوە دست براستی کرد بسر کدواری دا ام جزو و ام دفکری ما خباتی خوشی بیاوای دزومان ده پانل و بیوین و هر وکی دن شانۆیە کردی کردی کوردیدا دوی دا هەموو خەباتی مە دوێت چارچۆوێ دەشخۆ ددۆمە لێ بڕاستی مە دوخواست دوواری ئاخدەمیە داژی ئەم وەکی ئاخدەمیسیێنن سبە ڕۆژێک و دوواری کوردیدا خو بجی بکن و ژوخرا ینی شۆپێکی ببینم ئەگۆ کۆنفەرەنسێکی دوێ کوێرە چێکردن دنیاەدا دجییهانێدا چقاس کورد سەر کیژان مژاری سەر چوای دخەبەتە دەوێت و ئەم ئاگاتار بنجێ çawayî dixebite divê ku em agahdar bin jê me got konferanske çê bikin bi rastî û dîwarê da zanîngeh jî zanîngeha Stenbolê abilgiyê yani mala wan ava yani tiştekî dwar da piştgirî dan me û yani piştgirî bi awayekî yani nivî em bêjin piştgirî dan me got em aqsa dikarin alîkariya we bikin û me got şura şirîkekî bivînin û wexfa îsma beşî jî me xist şura şirîk wexfa îsma beşî mala wan ava ku به وی خبات یعنی کتا داری خلم مبکر مهورا مبی اوکی خباتی اوکش براستی دوی کو پیشین سپاسیا خوش بونا ماموسته رونای اونم از بکم براستی به پسایاوی مبی اکم گشتن آلمانجا خو و ربریاوی بو اکاوی یعنی تکوشیناوی و برز ایهان شق جی حوالی می هم قلوبی دو هم جی قندکار ویگا ماسترد گل زنگا گل سر بشا دیروکی yani bir avay derkete براستی و از باورم کو ام قال كنك نافاروكا بيب نافاروكا اوكي konferans konferans 25 گولانی ده 2013 da hat çekirin yani bir haşt mehberi çebu de konferansı da ağırtan vekili de Mamosta İsmail Beşikçi çekir. Evjim ako armanca me evet ku e, mamoste İsmail Beşikçi duwarê e, xebatên dekolînê Kurdî da ser kurduwarî da xebatî da e, mamoste İsmail Beşikçi ciyekî pir girîng da rastî. Mirovkî Tirke lê belê ser پرسکێکا گورک سەر پرسکێکا کورت ئەوکا خوکرێ ینی ژیانە خوددایە بڕاستی دەوێت کومەە vê ڕوومەتێ بدێکێش خۆ و جیویا جبر وی مگو انسان به شیکچی اخافتن وکیل بکر چه تر چه کی پر گرین کرد وی کمر بیا ببینه و وکیدن مثلا سه دانشین چه بو دوی کنفرانس دا براستی دانشینه یکمین دا لسر مجاره رجلات ناوین و کرد چه بو دویم دا لسر خباتین کردی و آسیمین دا جی زمان و کردی دا آواکرنا ناستامه e, Hat Şeker'in. E, Dareşine ke min da ma me eve beşa tekil nanu tevi u seroki beşi e, ma moste Özcan e, profe. Di e, moderatorya wî da e, Harun Ercan, Mesut Yeğen, Abbas Fali û Seda Avtuh peyivîn, axatvan ev bûn. E, Ser hojrata navîn û Kurd bi çerçoveya mesela تایبەتی حرون سە تەبکەرە کورت مەسەلا هەور ناجاپیوی هەفکێشیا ڕۆژلاتە ناویندا سر سەرێ میژاری حرون پێوی و مسود ینجی سر پیواجوی پیواجوی ئاشتی پیوی مجبوریت درفت و مترسی دوی واری پێوی مامۆستا ئەباس وارێژی جی ڕێبەریا حرەمیە کوردستانی حرمیه کردستانی در روشلات ناوین تەکۆشینا تکوشینا جبو دموقراسیه سەروی واری پێوی و صدا اختوجی جبن خطه بر روجاوایا لکردستان سوریه جواک سیاست و دولت دانشینه یکم دا پیوین دانشینه دویمین دا جی لسر خباتین کردی جهان دا کی لسر چی دخبته و کجا مرحله دا اشترا بجم و جهب آگاهدار بن جهب دو آلیکاری هفدو بکن براستی جیش خو آرمانجا هری گرینگ اوه بو دوکو یعنی اکادمیسیان و خوندوان و لکولنیوان جهب آگاهدار بفن و لوی گوری آلیکاری هفدو بکن و مگو یعنی اف مجاجی گرینگ دوی کو دانشلک اوا چهوه دوی واری دا جی یعنی ام بجن دوی واری دا ریگی روسپی پروفسور ماموستر جلیل جلیل لسر کمارین کافکاسیا پروردهی و وشنگریه کردی بیوی جده هزار و بیستی حیاده هزار و شستان خلامان سقبت یوجر او جیل سر گشبونو خواستیری بونا قاده خباتین کردی پیوی و ولات سیدان لو اغلو جیل سر تور و روش خباتین کردی پیوی او جی دانشینا دویم بو دانشینا سیمین دا جی د مودراتوریا رونای önende Musa Runay önünde Ferhat Pirbal لسر عبدالرحیم رحمی حقاری و رولاویه de پیدا پیدابونا شانو و جه کردیا مدرن ده özlem galip şi de لسر راستی راستی an خیال da de romana kurmancıya Kurdistan u diaspora de veneye devlet beyvi navaroka konferansı bir avayı bu konferans haş mehberi çi bu o Portugavi var nu derkette ba alikariya sivil düşüm da çi bu Portug derkete براستی یعنی رهبری وقت اسمه بشیری کرد و بابکا الیکاریا سیویل دشون هاته درکستن سپاسیا جوانا جدی کند وی واری دا جبرکو گرینگی دان و خباتی و و پرتوکیه درکته mesela tiştek ez merak ettim şu an dikarim bejin çen sal bere belki akademisyen me ne kari bu bahsi bikre yani jib dizika la Avrupa Çin'in ve şerti kari xwet بله بله Li vega ez bala xwe dim özlem galî bala seydan ev înanê li Ingilistanê dixwîn ez bar mij başûr jî hatine ji بله Almanya بله بله ji gelek cî hatine gelo zimanê konferans bi çi zimanê kirin yani jî herkes Kurdî zanî bû yani jî İngilîzî kirin bi çi avayı vakitinci konferansede e, atmosferik çava hakim bu yani e, tiştin giring e, ku embejin encamen giring jiyestandın <clears throat> yani ez viya bejim e, konferansê de zimanê konferansê pir ziman bû <laughs> yani grani kurdî bû yani hmm, e, veya kurmancî و سورانی کردی بو و ترکی جی هبو و انگلیزی جی هبو یعنی انگلیزی زیده اکنی بو لی او جی هبو ام بیجن پرانی کردی و ترکی بو یعنی مثلا ماموستی امه Gencer Özcan daha vaaj margogo yani ev yekemin çitek yekem çi bu dü ekwa zavye zani geheda konferansek bir rewşî û bi yani düz zaman ziman aqasa e, hatta çekirin yani epey e, be serbelind bun yani ki pir green bu yani beştarbun çağı bu kalabalık bu yani brasti e, bun. <clears throat> alaka çağı bu yani de dema ku me ve konferansa çekir yani de 25 kunane de 2013'da de aka ki da bu navi çem tam du vakti azmunan da çe جبروی ام ترسیا مگو کو بشتری پرندک فه یعنی کو خندکار و هندک بشتری ببن لب راستیم کنفرانس پر کس بشتری بو جیت نبو کس لی روشتنا دجیب بو سالوناوی دور دام پشتکی اکبون یعنی تو خوش دمه که تا چک یعنی-, یعنی که چتک تثبیتک اوا چه بو دوار خباتین کردی دا دمه که کماسی پر مزنه یعنی که ماسی تونه هرکس سری دخبت هرکس دخوازه دلیوی دا چتک هیک و چی بکه لی های وان جهفتنه بلکی امبون بون یعنی ام بون اکی کی ام بون پرکی جوی اکی یعنی ام پرکی کو مبیانی که درخص هولی و پرین کسی جی هایدار بون و از باورم جبو پیشارو جی جی یعنی که چتگی پرخوش پیشم قص ایرو مثلا وقت پاکستان به شیشی دفکرن دو کلانی دا کنفرانس که دویمین دوی واری در چی بکن بکن دایمیش هر سال بله بله موسا بیست یعنی خو آرمان جوان هیه یعنی وقت پاکستان به شکی دواری اکادمیه دا اشترا بیجم اقدمی سنن سر لکولینه خل سر وکی واری کردی و هر وکی دن گلین دنی کارا اوی کو دکن دری غوجوان هر کسی را وکریه تایبەتی ژژبیانێکە يعني ژمارە بوو ئەوکێک ینی ژمارە ئەم پێش خوا سەر بلند بوو ئەم وەخندە کاری وەکی زانیگەه بلیکی ینی جواد و چادر امانه بلگیه جمارا بو وکی او yani بشما پسر بلندم راستی جمارا رانه کی چی بو یعنی ایرو مثلا وقت اسلام بشی چی دبه کو امریکا کا دویمی چی بکن ها ام گیشتن مانجا خب بلکی ام بنگه هزانینگه هدا قلوبکینه زیده در فتح متونه دالی آبروی دا که ماسی مهیه تمام ام کارن هر saçtaki ava çe bikin le saziye ki iro ku viyaş xuraxsiye armanç dibezi her sal çe bikin ev yani işte pır giringe pır pır gidince. Organize şebe yani. Arsın Bəli. daimi bir belki akademisyen jib şey, xabat e, ki evet evledim. Bəli. Beriyavi ve hazırı ki amadekari ki bikin. Ya zdiyaji bejim hem vakfa e, isma ve şuki defekne kuvviyaka audio emi çebikin u Ali din vaji e, yani kuluba me civata çandu ramane bilgi u koma kürdolojiye eee ام جي بهرامي كونفرنسا كي نكا تشيكين وكي وي وكا دويامين تفكرن ام جي نيسان وان دامي تشيكين براستي yani e, Cevat Uçanuraman'a birliği u koma Kürdolojiye u to e, koma toplum ve kurami e, hmm. se perçe havrami ve konferanstaki düğemini ve çebikin Dinistan'da yani e, mesela pişte ve konferansı ava hazır hazaru sezda me çekir. E, 25 kulani da me çekir. Yani jmara bu bandoreki bandoreki pir e, pir xoş çebul şey ser hamun havala e, jiwe evkeş xura mesela havalin ve ayhan. E, Goçma mesela ilod bengaha bizangiya bilgida duvarı giloka kurdi da mesela derstek tüne. Erkem asiye go. got والسر بیا وای فکرین مشروع نو هفته نقاش کرد ما مصر رونایجی هرکی فکری او کرد و ایدن جمره بو او کج یعنی جمره بو میناق ایرو به سایا ما مصر رونایی و ایهان فکر آج ایهان یعنی آنی زمان و مب او که را پیوین سروکی او که سروکی بشا دیروکی ما مصر بلند بیلمز او جی بشتاری وی کومه بو او فکرین ev sahib havali menheja mamusey medelal ek vekirin e, koma kürdoloji vekirin de ek da her hafta rwa düşemi saat 5'a da 5'e invarı da ek yevan heye em bejin diküvari kürdoloji da ya jid serxebatin kürdi kiçit akademik da çi tezavil ser çiye de pe ekut peşkeş kelveteri yani jî nembejin ser veşanxanîn kurdî veşanxanîn kurdî e, د چه دانه د چه دانه تنگاسی وان کیماسی وان اشتا بجم پیش و پرش روژه خواتی وان چنه جمعه که یو اکرن همو وشان خانه یعنی ویا بو باندور یعنی خواباتی که آواج درکته و از باورم کنفرانس من هفدو کنفرانس نکه کوی چه ببین هم وقت ما بشی اوی چه بکم جی اوی کو امید بنگه هزان می بکن me çê bikin ji me re اوی جبو کردواری دا اوی چتکی پر دولتمند چه وز باور Krizi xabatek derketiye peşe wana xwe. بله Yani vaktine mesela balê didim nifşîn û gelekî pêşkettirin پیشیا واشین که فکری یعنی مرف دبینه روشیا خونده کارا چاوای گلو xebateke bir rengi yani ji tiştên baş Tigrin girin Yani xwe re yanî ez vîya bêjim di heke ku em çarçava Îstanbulê da du da di nav zanîngehan da xwendekarên Kurd em bifikirin bi rastî zahmete çteki pırk zahmete zanînga yani zanîngeha Îstanbul'da merê bixwêne ji bo xwendekara ji bo Kurdan yani bi یعنی پڕ دەختمینی پێشێمەرەوە هەرکەس دوی دەرفەت نادە پێشەمەر زانگا ئەم ئەوکێکی دا ینی هەر زانانیگەه نەوەکی هەبێ بڕاستی ئەی دەولەتی مەسەلا شتێن پڕ سیاسی تێدا ئەگو دەبن لە حقی چێت بن کورد دووردا برەحەتی بە ئەوکین کارن ئەسوورامانی خوبینی زمان دەنگازی دەرخە پێشەوان ینی خەبات ینی ئیرۆ مەسەلا زانینگا ئیستانبول یا بیلگیە dengazî derxin pêşa wan yani xebat yani îro mesela zanîgeha İstanbulya Bilgiyê ev zanîgeh zanîgehke taybet e zanî و اشترى بجم هر شقاش درفدا بو اكي بجم بجن يا اكيكا اكا işte تحمل liberal nizam çıkın falan filan ee, sani keş مرد به yani دفتما ام جوارا فكرينه وخبات مو خبات يقول داخ بخن جالي ابورد ام بشتكري بدون يعني بو خوازن ام بشتكري ام بدون وزاني علي ابورد بهم بشتكي دم يا كو ام زان كو ku meriv der fetê meriv ji xwe bikarnîne maviyanê kakê masîkî pir mezin îne yani gelek e, gelek nijara dikkarin konferansa çekin dikkarin yani xebatên enteresan jî yani zanîngeh divê zanîngeh divê duwarê akademiyê da bixebitin çi cesem öğren alikariya bikin hayam bikar derfeteki mazun e esas yani yani yani viyanika her sal şuho jbuna ev xebatên haneka pere okutkin zani zikelekeki zani veki fon yani de ben yani ka jbuna xabatı işte sosyal جوان جوان بکن زانی بکار بینن yani plani kulübü civan eko eko nayn bikar nayn zani sına kaptı mesela ica eme ya derdeki heye şo de della ke masi ke heye şo debi ku vi kemasi tibi yani eko biki haj desti tebaret eko biki yani yani ka çaresi biki rasiye üçet bini zaman evi defet hani kaji hayaj desti mevre wala mji eko dikin yani divi varida ev konferans marat işteki hakaka e, pır e, mazın çevuş bome oz bavarım e, evi berdavamiye vici evi. İnşallah. Vaktin bera peşiyata çeheye henkem tacı nasip kın tu çıkabat fikri ki niyete tehne sertişine bıkabdi. Ham rasti zanigeh minu khalas kir tekilin amnetevi xwan rasti yani زانینگه خوندن مشخورا یعنی بخور مشخورا وی فهم کش زانینگن خوندن مرف ما بخو بخو فيلي دنياي نابه جياني نابه چه دقومه مرف فيلي وان تشتا نابه زانینگه وی نادته براستي زانینگه درفتی ویدته دوید تشخورا فيلي وان تشتا به تشخورا ببینه فهم بکه yani زانی بوی اوای هم اف خباتی که اند بنگه هزانیگه دادیکن پانل کنفرانسن دو هر واری کردی دا کو ام دکن مرف هنک پیشا خود وینه شخو هایدار به پیشا روژا خود وینه براستی yani ام siyaset him bun siyaset him bun siyaset hem en Türkiye hum ji em evelet Kurdistan و هم جی جهان مرف هند به و دوی چارچوبه دا مرف خباتین کردی جی کواک مرف حاج دست مورک مرف دکه مرف هنک در روجهلات ناوین چید قوم مرف فهم دکه براستی اف جی مرا چشتی پراک چه بو از باورم همو حوالی مبیا اوکه هاوش خو حوال کی کش کردستان ته او دلی وی دا او او که او کیماسیا کردی بونه کیماسیا واری کردی بینه دا کو بخبته و درفته کی کو پیشاق ببینه کو بکار بینه دیگه دوی او که دوی گره دا ازانی دوی جا جبری به مثلا کی جا حوالی کو ام در جمع دبیبن دل هر کسی دا او که دین زمان اش گرک دوی اجی تشتک بکم زانی يجبر بيها واي ام خباتن هنيكا هفالان دوارن كود خباتن كردي دا بخبتن د موتيفاسيوني كي پرمازن د دوان يعني یعنی ئێمن هەم ئەز بنگەها زانیگەهێدا ئەف خەبات نەکە مکرد بخوا مەو هەواڵە بە هەڕاکەش ئێشتا هەواڵی من پڕین هێژانە هەبێکی بە شێوان جودانەش بەشان حقوقی هەیە شتا بێژم ئاتەندروستی هەیە شتەر بێژم سیاست هەیە هەروەکی دن لێت لێ بڕێنی لە هەمبەر ئەو ینی جدابونا فان بشاد ستتجه هبدو لسر مجالكي لسر اكيكي هستو رمان تيكتسا كس نابجي او مثلا اكواز نافا نافروكا زانجي هبرهني هر كي لك خضرنا ابي كان بجم بشا تكنيكي دخوينه تك تكلي اوي يمكن يكون هفتنا gerek ev bir tiştekne پر جدای هفتیه لی دو مثلا کمی کرده دا دارین ابنه که ابنه وسایه beşevane ek jibe mesele ki dedi gijine دین گیجین هفدو mesela havale kimin me بخوای کار سازی خونیه اول مهندسی اندازیاری خوند مثلا اول گیدم ما مستطیت خوند قاوم دیگه اشت نبدو یعنی نب کاری خواه مکاری خوی کردواری من من خالت کرد نویسی خواه چی خواتی بکن چی نکن yani şu tüvega çetki espelan tiştit kim kaç hava çebiye yani ne tane bavar ki ne tane üniversitenin en bejin derfet merv dibine gayni vacı mesela zanım İslam üniversite İstanbul bu هبالن هنن مالا خو کرنه دبستان وی دی خباتن تایبت dajun mesela, yani, hey, ki de derfete کی ببینه چی ki, مشون e, ve mane. Yani ki ev şey mesela, ev mesele şey. Devlet bunun yine e, başvur devlete ki ev şey çıkas derfeti ve çıkas peşiye kurmancı ve akademik vekili ev şey cihpersiye. Yani ve mebeste kantona cizireceğim پیروز بکن کانتونه که آوا کردن پیروز ام پیروز جد کن هیدارم جیندن جی سرکفتی و جی خوش پارزین و حتی کاربن بنگی که خورد جی بو باکور جی آوا بکن ام هیدارن لی مرد جی بو کرمانجی لی دنیره kurmancı akademisyenin kurmancı bir bedavayla kuyandık. Yani henek London'ine, henek Almanya'ne, henek Swedine'ne Kafkasya hinek insan hene. Hani, yani herkes böyle böyle. Yani gel o mesela az viya merak etkim. Vega artukla ya Un xabat hedi. Hedi de spetkin. o çıka peşi ya vekiriye. Siyasete ve tekildare. Ama e, avkas akademisyen e, yani jembejin nefşeyini ucit iştintkin. Ve karibin üniversitede cibi girin o dersi bidin. Yani peşiye ve çıkas vekiriye geliyor. یعنی براسی براسي ابن حد ابن كوزي اكونت برس فینم يعني مزیکی ما زي کاری کی خندكاري كيما کو از دوینم یعنی از یعنی يعني هدی یعنی يعني دخورتين كردا نفش نوكتي یعنی يعني کردی پر بجیه یعنی که کرد حمو او كي وان هيد دلي وان دشتيك وبخبتن وهدي هدي دا خدمي سبب بجيه تبن اب كي ماسي بر بر مازنبو وهدي هدي دوغا هراف يعني tamam te pır varida te te koşindeki le te tişteki pır daviş diye Ahiri gibi. الوردهية زمان و دوار أكاديميك تاجي د بنجها سياسي دفي كنت بجيب كي تاني كان سياسات نابه واري نكا تاجي يعني دفي ده هر واري دا بهر بمشيني يعني ها اه تشتكي بر كماسي أكت بياري تقالا كردي بوني بكي تقالا اه كردستاني بكي و ت يعني واري كردي دا ت ام بجین آری دیروکی دا آری اکادمیسی دا آری زمان دا تکیم بی ایرو مثلا دبیجی yani zarabaya kırmancı çıma aksal paşe yani ya jiçma aqsa e, her deyde aqsa e, yani aknine hmm, bandora kul her deyni karab ke yani ve akane kadar ali hem akhtemi de hum ji ali e, veje eşber ku termin ku ben karan çima ne bulmuştun çima çivak şevdu baş filmden yani tevakkunu zamanı ambijin standart yani şey hefbar xwendin axaftin Meselin pir girin kene geliyor. Yani e, brasti... Ve demir evet çare sebebin ama... Brasti e, yani e, ejmala devlenmendeki yedirim. Ej çitik ez xudu binemez. Yani her, her çar zaravayji e, jibo kurda devlenmendeki pırmazine. Brasti dibek bilmer viya vine. Yani tipen, bir kija tipen e, vere, kar, vere karaninji e, yani kane xemede ve ku iro mesela ez kurt کردکی خورد من به ژیانە خۆ بکرمانجی از بکارتینم سورانیش خو و ئەز هینێ سۆرانەیش خۆ ئاخفتنەدا وژە مثلا لێ مەسەلا دەبێ و تیپین عربی تیپێن عەربیژی دزانبی چی دولمنده یعنی Штеги продължаваме Avantajı ki Kurdaj курдажа şey mesela مثلا кирили kartinin хене embejin arabi Rusi dini belav buna, koçber buna ama avantaj ekşi şey, berati heke nasname xo parastve. Evjunime. Nasname ne at parası da ingi tev şaftın yani şu e, Rusi him bu bir kir kurdayeti jinayi. Jiber ku abu nasname çok kurdayeti. نه نه نکاری وارگر بکی یعنی خبات نابینا هر دو گلاته یعنی براستی دم ندم بریه دم دو گهره دم جبو کرده دو گهره تشتی از بخواه دل دوره خواه از بینیم از براستی تو اکا جیهانیش یعنی دی جهانی داجی تو کردستانی کردستان و دو روجاتا ناو روجاتا ناوین داجی ابیا من همو شرط و مرچین وان درا علی کردا و دگاره yani grani idin kurd her wari da graniya qudden seri yani e, ned ali e, hezin çekida de ware akademisi da ji pir peş ket e, bi kevin و hedi hedi graniya xisneti herkes jiyetina brasti هیدی هیدی ته از بیا بیجم یعنی يعني- يعني يعني بیانی که یعنی بچاوین <laughs> بسری تن دیتن براستی اب خود بین ایروز کیجان کرد ما بوجه دوباره اقدمی بگوت خبت ابی کو لیسانس خوینه تو دو پرسی ماستر خوازی نه خوازی بله از اقام هي خیان هي کوز ماستر بخوینم دلسر چی خوازی بخبتی ولا سر بی اقام کردی به مجاره ابا بيا نت تشتكي خلاك يعني يعني herkes كو از وانا دبينم زاني جمانا تشك بزاني پیش روزه دا پیش روزه دا دوی ولاتی دا دوی ولاتی خریبی کو ام خریبی دبینن او همو قدمی بك دسي كردا ما خبتم راستي راستي نه خبتم ایرو ایرو ایرو زانیگه همه اف خوب بشیم یا زانیگه همه yani ma muslim hep خود çıkar ku herkes zanigah taybet beji ek beji ma muslim mi yaw ku hun jinet verda bunu kurt hun jikut nava ve zanigah dani buna yani dugo şut ek ek zanigah nedma öv de yaw Piçki eka un zeydet kendi be yani devletten diyavi işte bejni var zani buni ökida be un zeydet kendi be yani yani yani az biyane kat zanigah khod bejim mawriyat pe pe jder vaji havali ma van eka bejim yani jberi havay yani peşaroş پێشەڕۆژە کورد بەربنێتە بوونێ بە ئەم دچن ji berwekî xebat lazim e her civanê Kurd ê ku taybet ez xwe dibînim gelek jar xwe xwendekar tên cem min lê kargeh min jî xwe timû daîm ez xwendekarên cûrbecûr ji üniversiteyên din ez dibînim di du avayê ez dibînim nevşekeye ku çalakin dixwazin çalakî çêkin aktif yani em bêjin çalakiyên fîl زانیاری تخوازن گلک انسان جی تین زمان تخوازن هیم ببین بری واد دم جین سازین کو زمان هیم تکن لی از لگور با از بیجم دسال بری گلکی فرقیتی که مزن هیه و تایبه جی ایکو زمان کردی هند به yani sadi not txazın jibo kurdayeti tişteki xabateki akademik bikin. Yine ez binim yani eko zaman hinne bunu peşit xwazin yani ez balava dinerim balava ser kurmancı yani bak vicdani jin xonner hatistikin kam tişteki bikin le peşi ez gerek bak benda vekil peşi ketiye zaman herkes vina safi bikin le evin ku zaman safi kirne hinki qenç xirab tiştin hin bunu xwazin akademik kareki bikin çünkü diliva serbe mesele disoje çünkü nav Türkiye'de bir geriye yani evkada merif e, aciz ve yani o avkas devlemendiye mehne intikhabat nati kirim. Vak ez bejim mesela melajizri çıkabat ati serdekirim. Yani cem bejim her izledi Ahmedi Khani belki serdet işinin hatine çekirin. da iyi bir kime. Yani em bejim fakir İran. Yani e, mezelavi diyetin mesela. Çıkabat hatekirin. hatiye ki de yani berfereyi intikhabat ninin. Yani em Lediner'in romanus dahi e, çi feyzedi girin şikabatin akademik. Gava romaneki saz bugün gerek şafkaniya e, vekin şuara. Şafkaniya bu kuyunun sudiye begirin. Li anam denerin şafkaniye me kalsmin ne romanu ne elbesvan. Yani ve jeji kalsmin yine. Kabatin dinji. Yani bavariya me eko em e, ستاتوكي دسخن و ام پروردهی جبو پیشرو جم جبو زاروکی خوان بدن اف باوری جی قصد به بوه ki خباتين akademik pür pür giringin yani bela eski Türkiye be bela İngilizi be bela Türkiye yani kurmancı Farsi farkına ki xabat xabat e karım zaman var gerinin ama xabat lazım xabatı ki berfereyi lazım Rönesansı ki kurt yubo kurda lazım رونسانس جی امرون ام بفکرن و Rönesans okulda <laughs> bandora kebinden rojilatan abi eftiştiğine ve me hatta veren bejin e, tamam me kefamet ya me kanton avakri ama kanton bigar kanton gereken tijebekin netene çek işte dinci daninci lazım yani jen bejin xoseri yani jen azadi hem tuhazın gereken hem tuhazın minak be ne jibo rojilatana abi yani brasti eee gavane kama kala zaravay kurdi گەشت دەدی هەر جودایە لێ براسی ئەو ئاوانتاژێکی پڕ مەزنە ڕۆژهلات تا هەکەک ئیرۆتی هینێ پارسی بە هێسانی دەتکاری هین ببیم فیلیوی زمانی ببیم ئەشتا بژم لە باشوور دەتکاری بە هێستانی دەتکاری تیپێن عەربی بوی بوی وان تیپی عەربی تبکاری بینی و اشخۆ li bakuş xwe tu tîpên latînî tu dikarî bi hestanî bikarî bînî yani van zimana divê kuş xwe tihîn bibî ji bo kurdwarî divê tiştekî yan tihîn bibî yan jî divî warî te nexebitî ji ber çi ji ber îro ro tu bêjî tenê ka ez bi zimanê kurdî Tirkî İngilîzî zanim ez ê bixebtim li ser kurdolojiyê li ser lekolîna li ser bejêya kurdî bikim ez اشترا بيجم نفسكاري في نافدار بيجم يوم یوم آرشیو همو یا عثمانیه یا عربیه یا فارسیه تقز به کتبان زمان زانه بی واقع امی van غاستی امی جواهیم ببین تی arşivi kuvve kırına kuti her bir kevike te çava herkes de gor siyasete xut işte git karım bejin şmene yani deve kutu şu emhin yani aviyane <laughs> kaj mara devlet mendek ya mara der fetek ya rasti deve kuya vere ditin o edin سبێزی ماستر بکەم خەباتەغۆل سەر ڕۆژاتە ناویندا کورد مەسەلا سەرێ مژایەت خوازم بخاتم لێ تشتێکی پرگەران دەبێت ینی ئەوڵانی لە کۆلینوانی دەبێت کووت و هەری جی جیت بگەری بکەێنەوە گەلت و هیم بکیانی بڕاستی دەبێت و ئەڤیا وای بەیانی یەشت هەری ینی هێژی و هێژی ئەس ویا باوەرم پرتوکێ ئەین پڕ دیرۆکی دەنەک ماڵادا دە مزگەفتدان دە ئەکوادا بە شارتی هەیەکە ژیتنە های کسی جیت نز ویا باوری مز دوی که هر بگره گند بگند مزگت مزگت اشترا بیجم پرتوخانه پرتوخانه سال چند سال چی بود یا احمدی خانی در کتل کنیای مزگفت کی پرتوکین مزگفت کی نوابا da Nava Portugal'da Portugal Ahmet Xani ya ya mejeni. E, Xodezan'ın desteği arşivi... Herkes bir işte ki pır mübarek ya. e لاتينية عربية مالا da işte nizam hani ya tişteki perek çiki yaka Kur'an edebi gelek hatine dizitin gelek hatine talan kirinci mesele mesele tişteki taybet mesele ya mep hoje mesele metkamı jimere behs kir ez bawarım salek di sal bere jimere behsa qasetekî kir qasetekî pir kem qaydiyekî kevin got dengbêjekê fatokoro hebû jimere qal kir got halu mesele Salin hati İstanbul'i Sineteki apemi çeviye evci hati lüyde sinanım godi. Den bejeki kevne. Tı kaydı için yine derakıydı. Derakı ve yani kore u erbaniye tıkıya u sinanin gelek sinanji hemi ama beje şey yaviye. Yavene. E, ica tı kaydı mı ne dit? YouTube neri, mi derendir neri, gelek janeri nine. Mijmetka kore got mu go metê ew qeset kî diye ka em dest xin got ew qeset min daye xalê xwe xalê min ê Ankara min çend care xwest neda min الجميع يعني اري من جيري قلت مكو بلا بديمه يعني قناة يعني او قصد خراب بي تشتاق بي بي يعني بلا قايدين الجيب السن بلا بالي بمية هكي يعني دي سنة ديجي يعني قصدنا يا خالي خالي ويشي قصد قصد ما يعني هاتي Ha. دعوت ama kişi andine gerek strateji kişi andine veca kir nekir gotine mevan da kiriye mevan da kiriye pavjçun kir nekir naslan jinik pire veca yani ev kese ku salin şesti haftiyede hati İstanbul'e kaydı girtine e, yani emre emre belki 5-6 saliye kevne yani Hmm. stranin kevin jid beji stranin abxwa gor civaki jid ditine beji و او stran ninin jole ve taliye de yan dem şey bu yan semimedit fatokoru avetine interneti. Wow. İca, ica alivatı ya da sıkıfa ciddi. <laughs> Metkam bahset kirdi şey go sıkıfat ki navastranı ama hoştu ki yani. Gel ki hoştu ki. Nece bahsa devlemen de atkirdi go az e, küfür tkir ucvara. Go yani hem Ali ki yani merif bin yeri işte ki enteresanı. ki ki yani ticarete mücüldü ve ve vakide evjini küçüğe davet astrana gotuyor brangi proleterji proleterji yani skapal <laughs> devlemenda ki o şey davet e devlemenda yani ki bir giring belki ber eneka vekici yani kaset be deste serkirin yani yani saziye ki meyacit işte bir şekilde ki hobi giyinin li ez hejid be amiz zor bedim belki am derhijid çen strana avetine az barım kaset ne tamam ya ben hmm. من او كده ديت يعني من يوتيوب حتى هناك هفال بارفت كرن فيسبوك يا ديجي قال لك خوش يا واجي تشوفوا هفالين انستيشن مش ديت وانا بارفت كرن لي تشاوم دسخن مثلا اف يكه böyle böyle. وقال لك تشتين هنا مثلا الجواكا ما جواكا آسية يعني مثلا از بخوا جمال بتاخد سترانك هي از نكرم جواب قرم يبركو yani بري من جمال بتا ما كيتشك رواندنا و kurik kuştine bu stran avetin mi? şer şey bir nav beyna vadı. Şer şeri hastiya. Selamun aleyküm. Eski emna kemna ape ape kimi jina veji gab. Zanın çık yazı kayıt ki mezebin visinim. <laughs> Le probleme ki pırmazına. Yani çıma e, em malvata ketin nasin em vatışta bejine merezil ben şina be yani me zram kuşti o em yapkin. tiştim kevnem çıma vekin. Tiştim yani tiştim usatken hmm. esas merifeti şey yani ne jibo min jibo kesekin tariha gele ki elvedi ev de bir minak belki cikidin iştekidin heye belki hevdur etkarı mukayese bikin Böyle her böyle. du herema botayı ve herema serhede belki mukayese bikin virengi yani gerek tiştiğin ben gehinin ev ev tişeyin hani ama merivni kare civati civatiye bir de e, film kirin belki bidemire hintiş ama ben hintişi vonda adı ben من ده تبد نا دفك دفك <coughs> يعني إيه بخوا يعني مرف شخصي خو مرف اللي كورين تمام در دوري خو ناسي خو اشتا مرباط خدا افياني قد تشتكي برو اوكي dest pê bike باشه meriv gerek ليه ليه ما تشتكي بروفيسيونالي دبك تاكو بكي بتشاوا يعني Tabii. بيجين ابيا كاركو بيجين سازي كي بيجي belki sazı gibi ya inisiyatife gibi دبی کارێک ئەوە دەست پێ بەر دەست پێکردن ینی بەخوا خۆ مەمن کار بیا پێش بخیانی یان ژی ئەم بژین یا دەبێت کوم هەم سازی سازی ژی حیاجێکی دەرفەتی وانتین حیرە ماوێ ژی دەبێت و دەرفەتی وەرە چێبێ یا ژی جکی سپۆنسۆر بسین یانێکە یا دەبێت و خوندەکە خوندەوانی کودوی وارێدا کو دخوازم بخەبتن دخوازم سەرسەر ئەک مژارێکی ئەگو بکەن دەبێت ژۆن دەرفەت وەرە بکردن ئەوە تشتێکی پڕ گرنگە بیانێکە ینی یعنی دست ما دا امبیجن ایرو او پینجی شست هفته سال یک مانه کالکه ما پیلکه ما یو اوانه نکا دیروکم یعنی که یو تدیک که هری لکیله کمان رونی و چاوی خو بگری قصه دیوه که او بیجی باخفه تشتکی پراو که یو تمام اوانه دیوه که هیکو نشن تشتکی جوان بستینی تیوی یعنی که او دیروکا ما دچه یعنی بگری دیوه که بستینی جه یعنی یعنی ها یعنی ما ku bisni je yani yani ha yani ama نشيك نيو كتيلو يعني اقهر يعني براستي شو üniversiteye Colomerge'de jî ser mijarekî vî rengê me qal dikir engî jî ser kurdolojî xebateke bû celil celil cilvedê bû qalavat işlet kir min jî besa dengbêjiyê dikirin gelek cara min jî xwest ez mesele bînim ser çîrokbêje çünkü her besa dengbêjiyê çîrokbêj weke ku nînin kes qalê nakê من جي مگو گلو سر شلوک بجا خبات هاتیه کرن جبو کو از بالی بکشیم ایجا اپی جلی جلی عاجز برا مگو خبات توی ازم اوه yani اون اون چما خبات ناکید گو yani وقت کو عاجز بو yani وقت کو برواجی فهم کر yani مخوص از بالی بکشیم سر شلوک بجا çünkü tane deyin bejninin yani şuluk bejا ne kat maçikir درقی واده او هی خراب ترن ama bejا تشوب شي نما پر پر kim mane يعني يعني ما بتنك امني افيانك مثلا افيانك فاهم كده يعني جروك مثلا جوكبونا من ذهب يعني بيركامن و ناسيمي بي واني اكونا قلبنا يعني بأكوانا مازن بون چیروکی هوان یعنی یعنی چیروکی بود گوتن تدبیر دنیای وسط دگران ده ایرو چه فیلم چی شانو اوره کلی جیوانا گشتار بیجم شخوا چیروک بیجک هیه یعنی مالباتامه ده çürük بیجک هیه از روزکی ki رادیو ایش و تایبه مرو رو رو ببینی و او Vaki ez bizim tiyatroloji yani gava tu ki tamam gotuji tirt ki desta hareket vaka ku til pere dmeşi vaka ku sahneyin ku dbeji Hareketi yüzü duvarın tkevim ve okeydi. İşte ki acayip hem tiyatrol hem şey yani bunu hayal avet ki berçave insani de. Yani hatta ben şekilde zebinim radyoyu e, hatta jiboku nefşinu bebinin belki hem şahmarani cezit çekim jiboku khondevan ji rubru bile bebinin. Çünkü mecari ki kalkır yani khonde kareme ama dengbeji pevet işte ne ditine. Yani gele kes çürük beş kat ne ditiye. Jberve kes khazım çiçeki bir rengi bikim. O niyetame ya mehin peşi de belki ber bahar ve me خباتێکی برنگی yani بینی بهتره چیرۆک پڕ درێژێن تزانی نەوە ساعت گرتن گەی چیرۆکێکی بداوی بکی شخوا gerek ez mizgini bidim havalara yani bernamame saateki ama <laughs> jvir peyde evet di saat şevi İngilizce hatta hatta daha evet espri hatta duazlı ama vakti me az kar hatta yeki bajum hangi tişteki bir giringçi bu merif skar yancı di bername merif çeki çünkü az naxwazim gava çürük beş BBD, yani den peixe me bine shkua. peş peixe den zahır zahrojë BBD. U meje me binin. Vak tişteki arşivi me xabataki arşivi ve de bikin. Hevidarın herkes kada xoda tişteki bike yani. Hake çi derfet ket teslimi. Hake en beijin kadaki buçuk jimme dest kız gerek ve dem çandu hüneri peşkeş bikin. Peş ve bibin. Yani tiştin ko kaydinin tiştin hem bin desti medem gerek vana pek binin şkua em berbi daviyê ve jî têm ez dixwazim stranekê yan ji stranan bêhlin daviyê stranan bi bêhlin daviyê haylo çi zû sehet kiriye ya me hêv yoqe menû dest pê kiriye ya <laughs> gelekî bernamekê herikbar şê bû ee, wektin hêviyên te çine û em hêvîdarên jî bi rastî îro ez û mamoste çiyamazê me dikir yani gelekî münaqeşeye ji bo rojava jî gelekî dilê me ser vê heremi heremama ya Kurdistan dilime peteşe gelek insanı medemirin şu haftin bu rici e, gelek haval ve dağıtım kuştun ketimun hafike ekide yani oka şehit oka berdelin mazın yani bu az hevidarım em karbın hakiva bidin yani hakik به آواکی چند و هنر و az که که از مانگوازی کی بکن بداریم براستی درباره rojava da yani İro Rojava yani hem devleta <coughs> Suri Esad u Rojava da Kürt u evin vani e, dini e, an çetayen bejilu dinavsiye o kadar çedbe کرد سیاست کرم داره سیاست کی بسرکفتی براستی ایرو ما دوره دومینن براستی بسرکفتی و هیچی بدومین از باورم لدوی کو ویانی که ورف دیتن زنی ایرو ج کردستان بگره هن استانبولی پرین کس پرین پرین کس کس ویانی زنه چاپ منی در در نبینی پرین کس لید خرج ولی لید خن دچن سوریه دیگه هجن او حزب الله چیه دور ده همبر اسد و همبر کرده پرانیج همبر کرده شر دیکن تبی یاو هوال من بنی هوال من بخواه برای وی چه جی که صحبت نظام چلی بداری ایدن جماعتی مالبات کی مالبات کی ya Kurd malbat ki Kurdu ozdar ejiv yani ka malbat ki usa ozdar ku yani ev Kurd yawan bi çevi deri wan sohbet da idin te merhale ka usa ku تدبي چما تلفزيون تماشات كحرام يعني زم چوا وايا ديني يعني ديني وان اكو نابين زاني دبك ديني بك اكو اواي اوا اواي via çaro nav da darbas fe ilo lektet bir çiğ südiyen bunda bir. Gelek kes ne Ya, yek ne dudu. Bine Koş le şave xodi biz kes be havra çiğ ki komek çune. Yani- Bana yani de, kes ne bece ya bana çünkü deri. E bana çava sino darbastım. Telefonu gote çüme Suriye. Çüme şer. Ne bejin şerê dijî Kurda cihat. لگور خود بین جیاد اما جیاد نسیم یاو دبی یعنی سر ما اوکی هر کرد هر مالبات خودی لزاری خود داری یاو خودی لزاری خود داری یاو سوری ایلو چی کو داری دش کردستان مرده دش باشور مرده باشورا کردستان و ترکیه و هر وکیدن ایلو تو ورد حیه سمول هر کچی ده هر کیدا در کی سوری نه خلق جولی در روه جرات که جان خود در روه احمق من لکن چه بدری خود کوچن şu ev cemaat kare cemaata salin berede hazırya ve ketkin. Ez ve bavariydi mi? Ku ev korte kurda mecburi perekirin u vana be xwe ev kiyen xwe vana xapandın mecbur hüştün. Ve gacı tünler mesela havale kim pır valat barizeye dibace dibace yani biri ye buçuk yani azena ve yüzü beşim Abdülkerim hakem mi gudart ki ji bo ez avdirkerim dibêjim hevalekî min ew ji cizîrê ji gundê cizîrê vêje birê wî ewqas malbatekê welatparêz e gelekî kedo ew dane li birê wî ketiye nav selefiya tikê naket xwe dibehecîne yanî kurek dibe valla hûn kaferin hûn keçik û lawik hûn pevre dîlarê digirin din û ew haşa muade nîne hûn giş zerdeştînê û nizamçînin falanin bêvanin yani welê kirine ku vêje serê jî wisa تو چون بیجی یعنی بردایی چند جاره مجاری باند تاری دل برامش ده yani Böyle şey bu ku yani merib berjit gibi yani normal tu yekire pevviçi tu beji fikri men nagi evde ama cehennem avi kiri ne olsa tu mesele de tu bu şimdi karib ki çünkü cennete teşi insaniyete ya sıba sıba ve silah bedin de seviye ve ama beramberi hevin o vedeki kazınçki dijmen kazınçki eko diji kurda kurdayeti bir ev kazınçkin یا براستی گرک مخاطبن هر مالبات گرک سر زاروکی خو یان جی پسما می کتابه یان جی از بیجم شر حواله کتابه گرک ام هفدو شیار بکن مالبات این هفدو یا هشر کرنج ترناکه ترناکه یا دبی ایرو که ماسی ما چه زانی ایرو اگه کو سیاست لسر وی اکانیکا سر دین و سر وی اکانیکا داریت کن و دوی آوای دا زاروکی ما هنبری مدخل مدخل دجمن اب که ماسین کرده که ماسی demek ki em olak baş nizanen. Yan yani nayne em başîn bibin. Îro yani her çiqas ku em bêjin xirabê ew ji wan de heye divê ku hemû cemaet ve çi ve îro evê ku divê xwe bi ewka kurdwarî xwe dikin xwe din naskirin divê ku derê ya hatonek ya ya burada ev burada xalat ed burada ev xalat ya ya bawer ke yek insane ki oldar u valat paris min ne dîtî ku ez bibim cemvi zilami ya jenek de benim bebe falan da e, şu kadar heşkeke. İştah ederler ki ve yazın. Çabı ancak yekiyiz bebim bali. Em mecburun jibuk insani kolondan ekenem. Gerek herim berlin gibaji. Hatta bir oje havalekeye ez bejim işte avcı bak ez bejim ne ki oldara le tecemme. Em bejim hatta havaleke mi goya tuçuma bir insani davini. Mu goya ez insani khonavinim. E em ber tirka em desti khudrişt ki jibu aşiti jibu nizamçi. Em bavariye kupatinin. ام پشتا خود سپیرن ام پارتی کی آباد کن اما انسانی خود از اولهینه اینم نخو از دعوت چید کن Ya- ام ام مجبورن باوری بدن هفدو که جوی خفی که ام خل- خلاص بکن ام نخن ناب خدا یک جره بهره Yani car ki hatiye seribet notinde ev Hizbullah. ev bırak kuji devam eder çebu ya. Ez kala başvur dikim devam hem e, PKK da u işte bejim Barzani u Talibani da ew şarek çebu. ez bawerim me dersa xujrê derxistiye û notî da li Bakur işte Hizbullah hat aniye seneme şko herkes zane herkes cigavi şey jezani يعني ذم مجفي جبان كم يقف قام كلية لا حزب الله سلفية نبيغا اه سلفية نبيغا جماعت يعني جماعة ترکی دانی نشتره به بجماس حزب الله شين كي بويا كوردا var مرف ببینه مرف ببینه یعنی افیش خو کردی چیت که پروپاگاندا خو کردی که مجبور ما یعنی که قنالیزه چکی لوی de bir şekli ne kare خو بهوینه مجبوره yani به کرده var ama evin hani ev tehlikeli tren yani em bejin jimnastama xo rut kin u tane dibe cihad u nizamçı avqas bari xo petinin gerek ya valemi rojavari yani basit kin dibe em e, megelek termeva ditine ku اوكي سرسين قوا gava kefçiye em gava mirin em yani vali bavar dikim ku pişti ku mirin ev peygamber xwarne bixun u tişte gidin şey bejin yani vali xavnu khayala bijdil bavar dikin yani ev xwarne bixun vi şekli için dimirin هايلو ve ve يا can- ديما ديما تجدي اقصى جدين دور كاتنا هم جت تشكيتنا يعني yani bir tehlike ki mazına bavar ki dısat e, semsuri poçubun Yani ez ne kadar müşeşef mehberi dısatteni Semsur Adıyaman. E, Urfa için, e, Bingöl için, e, Taybet evciğin hassas değil mi? Belki belki en beji jölemirge ne açın. Belki hejindere ne açın. Ama hiç hejindere ne vak ben bejin oldari behtir peş kuyanit ki gerek em luvadara mukatabın. Em mecburun ki oldari için. Acaba e, o hedeke ne gaydi ev. Nizam çin, nizam çin ne ki. Teşekkür saniye Herkes e, kabul ki herkes roşet bine herkes berpisyari gerek tabi gerek herkes bir şekilde ki organize bu in lazım em bejin oldari mey kurt kom komele ki gerek habe و ام كاربن سري لدن ام بيجن فلان هوالي ما انا ام بينن ام بيرا خبر بدن يا ام جبي خفكي درخن yani جي öğrenciye eko için yurdu var demin alternatif şey lazım yani em biyane ki tehlike ki bir mastra ve kuyanıp ki e, vega her izede erişi rojava bu nivici dedetirci kurdum belki يا ويانا يعني بينا فهم كرن دبي ام تشن جهاد نزا تشو يا مسلمان ممكن مسلمان Ama هفتو bak- شر لكن ودي ولا ام ne vak men fe, Cihat femna yok, kin o men ev şehidi min ondan. yeki jwa Fatih dit az bereketin münakaşe de Xudi dikani jil işaret dedim de ve zede peden etçe ya yeki semsure bu dugo yani mekir nekir dugo tünne Müslümani tünne kari beji az ve az e, vak peh, reça peygamber da ziçim magoya tuş şikefta dedim yekay. Yani ev nizam çen hazar sal beri şur mertala pep şunu huncu aynı ve ev kedene yani. Ev dem ev dem bu yiru tunekari nahqi biki zore bidi. Dibenna illa Alevi azeseri vajiki azebkim yek din. yek mezhep. yek nizamçı. Ya moga çıka ahmak yani. Belki de mecbure, belki de mecbure bir Müslüman. Kura İslamiyeti de bir heye yani. Yani vale çek memne kaşirk destek mogu ba. İman Mogu <laughs> dua bike tu Kurdi yani. Az ne xazım tabeşin. Tutişin pir tehlike beş. Ajiz mered beş eko zaman derejit ki tuyi. Yani hakik kuştini kuştuna <laughs> tayedi be. Yani nel belki İstanbul evane, li Suriye belki silahı kadar kıstı bu. yani avkas heşu mecine maye meyze saate gizedetir az pere nerm yancı heşk çavayı çum femnekir ancak insan emeği pir oldar nerini van puç bikim yani zahmeti ki mazın heye peş ya vadeş يا أنا komeli Yani- lazım yani gerek bir ki partiyi yancı kesin berpisiyar Beijing ku em tişteki vişikli öktkin geleme bile pe haydar be Herkes işte melevitke insani meyu ketiyevi şekliyle herkes bine vadera yani jeme berlingi var. Ancak bir şekli. Hem parti ve hem jahamu sazi bangavazi gibi ken. Biro ya ne embeci kurt bunyacak ya insan jveri lekan çıkaydı eko çevide şardıken ya. Çoğa yani gibi ya yemeka ya çteki preke ya. Prtelüke yani şu bulaşı kırap. Bangavazi bir ken bejin yani hakek devlet ve sinori çoğa herkes de çıkatı. Seviye ya. برد یه جنازه کجوری تنی های کسی جیت نیاو و شرطی تیاو ام چون ام چولی که بنی چولی که <coughs> ام چون چولی که چولی که مرکی علوی بخو کو کو ام دترسن کل بدر تنیش اقصد جنازه چنو تنی کو سر کسی سدو سدو اه، پنجی هزار اه، اکو دنوا یا سدو پنجی میلیا پر دنوا گو اوه چون شرط کن Hükümet kidi de, kidi de, yani ki çımad de, çavar eddin. Ya kas tırdar bastı ben, yani mesele nehne ki yapışırıcıdı ben em evka aşitiyem pektinim falan devan çiruka işmeredi beyşin. Yani kirneyve gotini ve neyken yani ber, berve gerek işmendi ki kurt berve bisekine yani. Avvali najo yani. Em zarardı binin. Ya aşiti tek bir çeçi ya. Şvi kıraptıreye. Ravşeki şvi kıraptıreye yukarı mevzudu kışın. Ez bu konu zanım yani emsal Em akademiya hatın- Kurdi de o. Eri em Emat. از بیم جانب. ام هر دو جو پیز زیده تیشن قی بله، او مثلا بله. مفکر و ام چیک ام دبینن نوا جوا که ده ام دبینن یعنی از خوش دبینم تو جو بله. دبینن از بارم İstanbul'a Arkadaş. gerek işte yoksa bir rengem Taybet Ali Fatih Vadar pır pır huyani tikin. Ev Em- insan em yani. İs- İstanbul hapsa dibin ya. <coughs> Tel jay Kurdistan'a du tefekir şu ana mer dini be. Yani زانا چی قومل بداری اما برنامه کی سر و مسئله hatta belki از niyetam heye az e, çeki bir haftaya da kese ki servet mesele müjül dibi az tuhazım da bilmişi ve de cez bankava dedim inşallah havale ki bir rengi ve tekili deyim e, ama hatın berbe davi e, beraz kefhoş bu Keşke bahatınatı sohbetatı e, gerek agahim giring tedamı جبو گودار وانا جست خود خودم جبو کم من گودار کردن شما مینه خوش اما تن داویا برنامه دن بمینن خوشید